بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينجي ورحمة من رحيمو ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را Hiki ni kitabu ambacho aya zake zimewekwa wazi kisha zikapambanuliwa kilichotoka kwa mwenye hikma na mwenye habari.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 Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir, marejeo yenu ni kwa Mwenyezi Mungu tu naye ni muweza wa kila kitu. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Ebu angalia ati wanafunika vilivyomo vifuani mwao ili wamfiche Mwenyezi Mungu. Jueni kuwa wanapojigubika nguo zao, yeye anajua wanayoyaficha na wanayoyatangaza. hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo vifuani wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko kwa Mwenyezi Mungu Naye anajua makao yake na mapitio yake.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 nini kinachoizuia hiyo adhabu jueni siku itakapowajia basi haitoondolewa hiyo kwao na yatawazunguka yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Hud imeteremka Maka. Surati Hud ni sura ya Maka. Ina aya 123. Imeanza kukuisifu Qur'ani tukufu na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kuonya na kubashiria kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ndiye Mola mlezi na ikaeleza hali za watu katika kuzipokea kwao neema zake Mola mlezi na adhabu zake kisha ikataja cheo cha Qur'an na kufuru za makafiri bila ya udhuru wowote kwa ukafiri wao na malipo ya waumini Naye subhanahu baada ya hayo wamesimulia hadithi za manabii na majadiliano ya kaumu zao nao na kuwateremkia makafiri adhabu ya duniani na kuokoka kwa waumini. Subhanahu wa ta'ala akataja hadithi ya Nuhu kwa kupambanua zaidi kuliko ilivyokuwa katika surati Yunus. Humu imeelezwa fikra za kafiri na inadi yake na imebainishwa ilivyomteremkia chuki na baada ya hadithi ya Nuhu Mwenyezi Mungu Subhanahu ametaja kisa cha Ad pamoja na nabii wa Mwenyezi Mungu Hud kwa kueleza wazi mawazo ya ukafiri na yaliyowateremkia makafiri juu ya kuwa walikuwa na nguvu na wakali. Kisha kikatajwa mfano wa hayo kisa cha nabii wa Mwenyezi Mungu Saleh pamoja na kabila la Thamud na tena kisa cha nabiyullah na rafiki yake Ibrahim kisha hadithi ya Nabiyullah Lut, kisha kisa cha nabiyullah Shuaib. Kisha subhanahu wa ta'ala ametaja nini mafunzo ya hadithi hizi za kweli na akamalizia subhanahu kwa kuwataka waumini watende mema na wangojee malipo. Tena ukatajwa ujuzi uliokamilika wa Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka na wajibu wa kumtegemea yeye. Alif Lam Ra yani e na l na r hizi ni harufi zilizoanziwa sura hii kuwa ni ishara kuwa Qurani ni muujiza juu ya kuwa imeundwa kwa hizi hizi harufi zinazotamkwa na pia ni kuwazindua watu wanapoisikiliza inaposoma Qurani tukufu kuwa ni kitabu chenye shani kuu zimeteremshwa aya zake zimeshikana madhubuti hazina ndani yake upotovu wala babaishi na zimetungwa kwa njia isiyo na dosari iwazi na yenye kubainisha kisha hukumu zake zikapambanuliwa na kitabu hichi juu ya utukufu wake ulionao nafsi yake kina utukufu zaidi kwa kuwa kimeonekana na Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu na yeye subhanahu anapanga mambo yote kwa pahala pake ewe nabii waongoze watu kwa hii Qurani na uambie msimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu tu. Na hakika mimi nimetumwa kutoka kwake ili nikuonyeni msikufuru ikikupateni adhabu yake. Na nikupeni bishara njema kuwa mkiamini na mkatii basi mtapata malipo yake. Nyenyekeni Mwenyezi Mungu na huku mnamwomba kusameheni dhambi zenu kisha rejeni kwake kwa kumwabudu kwa ikhlasi na vitendo vyema ili apate kukustarehesheni starehe nzuri duniani mpaka utakapokufikia ni muda wenu uliokadiriwa na apewe akhera kila mwenye vitendo vyema malipo ya kazi yake na fadhila yake na pindi mkiacha haya ninayokuitieni kwayo itakuwa mtajiletea adhabu na mimi nakuhofieni adhabu hii katika siku kubwa watakapofufuliwa watu wote na kutokea vitisho vikubwa kabisa Marejeo yenu ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake hapa duniani na siku ya kiyama atakapokufufueni kutoka makaburini mwenu ili akulipeni kwa vitendo vyenu. Na yeye ni muweza wa kila kitu kwani yeye ndiye aliyekamilika uwezo wake na hashindwi na kitu chochote. Watu wananufaika vifua vyao kujaribu kuficha na wapitia humo wanajitahidi kuficha wakidai makusudio ya hayo ni kumficha Mwenyezi Mungu asijue hisia za nyoyo zao. Hebu na wajue watu hawa kuwa hata wanapokwenda kulala vitandani mwao na wakavaa nguo zao za kulalia na wakajistiri na kizo cha usiku na usingizi na kujifunika vifua basi hapana shaka yoyote kuwa Mwenyezi Mungu anawajua wakificha wakitangaza kwani yeye anajua yaliyo vifuani na yanayofunikwa ndani yake na wajue watu hawa kuwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na neema zake na ujuzi wake umenea kila kitu. Basi hapana mnyama anefurukuta katika ardhi ila Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake kisha mtengenezea riziki yake inayofikiana naye katika hali mbalimbali. Naye anajua anakaa wapi katika hali ya uhai wake na pahala atapowekwa wakati wa kufa kwake. Kila kitu katika hayo kimekwisha dhibitiwa kwake subhanahu katika kitabu chenye kuweka wazi hali zote ziliomo. Na Mwenyezi Mungu kaziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake katika siku sita. Na kabla ya hapo palikuwa hapana chochote zaidi kuliko ulimwengu wa maji na juu yake arshi, kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu wote huu ili adhihirishe kwa kujaribuni hali zenu enyi watu atokeze kati yenu anayemkubali Mwenyezi Mungu kwa utiifu na vitendo vyema na nani anayeacha hayo na juu ya uwezo huu wa kuumba ukiwaambia kwa yakini nyinyi mtafufuliwa kutoka makaburini mwenu na kwamba wao wameumbwa ili wafe na wafufuliwe wao mbio mbio wanakurudia kwa mkazo kuwa haya mliokuja nayo hayana ukweli wowote wala haya si chochote ila ni kama uchawi ulio wazi wa kuchezea akili tu ilivyokuwa hikma yetu ni kuakhirisha adhabu ya ukafiri wao hapa duniani mpaka wakati tulioweka nao nisike kiyama wao sema kwa kejeli nini kinachomzuia hivi sasa na ailete hiyo adhabu ikiwa nasema kweli katika hiyo ahadi yake basi na wajue hao kwamba adhabu itakuja tu bila ya muhali na itapowajia hawatapata kuokoka na itawazunguka kwa sababu ya kijeli zao na kutaka kuvunja heshima